Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Amin, vasat, vasat, narsula, Mahmudu, sallallahu alaihi wa sallam, ma'abad. Došli smo uh, prošli put do poglavlja o hadisu Makbul Merdud, Uh, e, odnosno podjelu, podjeli hadisa Ahad ili, ili uh, Haber Vahid, podjeli uh, sa, uh, sa strane uh, snage i slabosti na, na onaj koji se prihvata i onaj koji se odbacuje. Pa smo spomenuli tu osnovnu podijelu na hadisa, znači oni koji se prihvata i oni koji odbacuju, e, pa ćemo obraditi, znači unutar onih hadisa, vrsta hadisa koji se prihvata i koje imaju vrste, pa ćemo spomenuti njihove šartove uslove, a onda ćemo spomenuti e, grupu, skupinu hadisa je vrsta koji se odbacuju, zbog čega se odbacuju i ta podjela koju su napravili učenjaci, zbog, e, zbog koji slabo se odbacuju. I e, ovaj, e, ovo razumijevanje, ove stvari jako bitno da bi, znači, da bi kada dođemo u situaciju propisa određeni, spuštane na određene mesele, e, shodno e, e, jačini, težini hadisa, onda se, znači, vraćam koliko se može prihvat, kada ne može, kada podupiri neku, neki propis ili ne podupiri i tako dalje. Isto, a naravno, jel, da, bi, da bi razumijevali ovaj snagu, jačinu hadisa, mora poznati ovu terminologiju. Ova terminologija je jako bitna, pazite, ovdje nas je deset toliko provala ovaj, i smiješnih stvari, kada neko i čitava i kada neko čita, prenosi priča određenim hadisma, ako ne razumije terminologiju, znači dođe sa, stvarno sa smiješnim stvarima. Eh, kao što kaže učenjaci jel, onaj da <clears throat> da onaj uh, men tekelleme fi gajri fennihi eta bi ađajb. Onaj ko govori o nekoj oblasti koja nije specijalista, dođe, kaže, blagočno sa jako neobičnim stvarima. Dođe se budalično nebulozama na čovjeku poput ovog malo prično spomenuli. Znači, ko neko priča što njegov nije specijalnost, nije specializirao u tome, znači, dođe stvarno, a nešto priča, a u stvari sprovaljuje se. Jer zato što nije, nije specijalist u to, nije se u to dobio. A mi govorimo s naše strane, to ne znači da mi, neko od nas mora biti specijalist u hadisu i samo to ništa drugo ne priča. Ne. Muslima, onaj koji traži rijesko znanje, u svim oblastima mora uzeti osnovno znanje mora uzeti osnovno znanje. Ako se Allah šano otvori u nekoj oblasti da je malo jači nego u drugoj, to je od, od njegovih fadileta. Znači, al, inače, po pitanju šarijeta treba izučavati svaku oblast. Ne, ne možeš biti džahe, totalni džahe, ne znalci bilo koje oblasti. O, znači, govorim ovdje ono koji traje znanja, kao i obični muslimani koji, koji, koji izučavaju vjeru. Dobro, znači, uh, hadis makbul, onaj koji, koji se prihvata, dijeli se, učenjaci ga dijeli E, prvo osnovna podjela na dvije vrste, a onda te dvije vrste se dijeli na, na još dvije, odnosno na četiri vrste. Osnovna podjela hadisa makbul je na sahih i na daif. Odnosno, pardon, sahih makbul, na, na sahih hasan, pardon. Znači, osnovna podjela na sahih, sahih znači valjan, vjerodostojan i, uh, i hasan, znači dobar, prihvatljiv. A onda ta dva hadisa se dijeli u dvije vrste Eh, na, na, na još dva dijela, da imamo sahih li dhatihi, sahih uh, hasan li dhatihi, sahih li gajrihi i hasan li gajrihi. U prijevodu znači sahih li dhatihi, sahih sam po sebi. Uh, onda sahih li gajrihi, sahih na osnovu drugih hadisa koji su dobri, na stepen dobrog hadisa ili slabog, svejedno vidit ćemo. Uh, a onda imamo hasan li dhatihi, do, hadis hasan, dobar, sam po sebi, a onda imamo Hasan i Gajri. Hasan na osnovu drugih hadisa koji su na manje stepen, znači slabi, ali se zbog više hadisa dižu na stepen Hasan hadisa ili Gajri. Hasan na osnovu drugih hadisa. <clears throat> e sad ćemo uzeti znači, ovu prvu, da priđemo na brzinu, ovu uh, prvu stvar i ona je najbitnija, pazite. Uh, a to je uh, hadis sahih li zati, hadis vjerodostojan sam po sebi. Uh, riječ sahih znači nešto zdravo, valjano, ispravno. Uglavnom se ovaj, odnosi na, na siha. Siha znači zdravlje. Sahih znači zdrav. Suprotno bolesti. E, I ovdje u bukvalnom smislu bilo znači e, sahih hadis je zdrav hadis. Međutim, u, u terminološkom značenju učenjanska definiču sa ih hadis spominju e, nekakvih še... U definiciji samo spominju te šartove hadisa. Mi ćemo kad definičujem definiciju spominju te, te šartove hadisa. E, pa tako da krenemo redom. Kaže, sa ih hadise, kaže, ma i tesala seneduhu. Kaže, onaj hadis čiji je lanac, senet, lanac prenosioca, spojen. Znači, od ravije, do ravije, od ravije, do ravije. Druga stvar kaže, binakli adlin, prenose ga, kaže, Adl, Adl znači pravjedne ravije, pouzdane ravije. Ne, ne pouzdane, nego pravjedne ravije. Vidjet ćemo znači pravjedne. Kaže Dabit, prenosi ga kad nakl Adl Dabit. Dabit, znači onaj koji je, uh, ovdje se može prevesti, Adl je pravjedan, a Dabit je onaj koji je pouzdan, povjerljiv. Ima širine ovdje u prevodu ti riječi. Kaže, an mislihi, oni o, o, ovakav prenosi od sličnog njemu kaže ila muntehahu kaže do kraja lanca prenosilaca e onda ima i dva izuzetka to su ova tri šarta znači znači da bude spojen da se e, da e, da e, nakl adale znači pravednost dabit povjerljivost pouzdanost a onda treća stvar kaže min gairi shuzuz da nema shuzuza u, u hadisu pojasnićemo to što znači uh, što znači šad, i kaže uh, da nema stvar neke anomalije. Šad neke anomalije, nekog nedostatka, vidjet ćemo. Kaže, vola ille. Ille znači skrivene mahane. Niti ima neke anomalije i nedostatke, niti ima skrivenu mahanu. Pojasnit ćemo tu detalje. Što znači, najbolja riječ, ovdje se ne prevodi u e, šaz i ille da se ne prevodi, nego da se protumači. Sad ćemo, znači, to su ti šartovi. Znači, ovo je definicija hadisa. Znači, hadis je, vrijedostojan, znači kad su spojen lanac prenosioca, kad se prenosi od pravilnog ravije, povjerljivog ravije e, i kad u hadisu nema, nema nikakve anomalije i nema nikakve skrivene mahane. To je vjerodostojan hadis. Ima li još ono, da ne proturijeći ovaj e, manje povjerljivo? To je šad, to je šad, to je šad. Ja, doći nam tu pojašnjenje šad. Znači sad ćemo spomenuti ovi, spomenut ćemo pojašnjenje ovih šartova, E, I tu je za početak znači, najbitnije e, da uzmemo za, za ovaj prvi ders o vjerodostojnom hadisu. Naj, naj, normal, normal, najbitniji za početak da, ovaj, da se obradi, razumije vjerodostojan hadis. A onda na osnovu njega se ulazi sve nedostaci od vjerodostojnog hadisa, idu na niži stepen i dolazi do slabog, slabijeg i tako dalje. E, e znači ovdje spomenuli smo tih pet šartova, sad ćemo, e, sad ćemo malo detaljnije spomenuti. Kaže, itisalo senet, prvi šart vjerodostojnog hadisa da bude spojen lanas prenosilaca. A to znači da je ravija od, od onih ravija koji su ravija, znači prenosilac, da je prenosilac hadisa, unutar prenosilaca, obično znate bude više, eh, znate ovi, ovi naj, najkraći senedi koje smo mi spominjali onaj, An Malika, Nafija, An Ibn Omer, to su najkraći senedi i najvjerodostojniji. A inače imate senede jako velike, duge. Do, do one knjige dok je zabilježeno. Znači, u knjigama kada je zabilježen, hadis završena je priča u knjigama poznatim izbirkama, recimo Kutubi Sita, Kutubi Tisa, šestovi izbirki poznati, ili, znači tu kad je zabilježen hadis, eh, zabilježen koga prenosi, Uh, taj učenjak koji je zabilježio, dote završena priča, poslije ne treba senet. Tako da danas imamo, kad, znate kad neko dođe, kaže ima, na, on kaže hadise, kaže senet do poslanika, Allah, senet do poslanika. Kao mi ono, tek biramo kad to učinimo, kakav senet do poslanika? Kaže, ima sene hadisa, kaže, odavde, skroz, ha, svog šeha, njegovog šeha, ha, ha, ha, do Buharije, onda Buharije u Buharinu zbinci. Dobro, u redu. Lijepo je to, tako? Mi znamo za ravije u Buhariji koji su prenosili. Zna se sav opis tih ravija. Je pravi da ne pravi da vakav nakad. Zna se u dušu kako su bili. Za poslije Buharije, ajde nek znamo do nekada, do Ibn Hađara, i tu znamo. Šta je ovo ovam zadnjih 200 godina? Ko od koga prenosi? koji je bio koji ravija. Nije uslov da neko učen da je pouzdan i da ne pogrešno, da nije shvatio da ono je prenio. Znači, sve te ravije, od, od Buharije do ovde, znači, nije nigdje zapisano ko su te ravije, kolika je njihova pouzdanost, koji knjigama njihova biografija sira zapisano, nije. Tako da taj lanac prenosija, to dođe više ono, nešto simbolično onako. To je kao, kao razglednicu imaš nešto, bio si ti negdje i jad. Znači, ne, ne, ne smisa, to, to je, ne efekta. To je bez zezi. Onako, kad neko pita, bro, kaj je fajda od toga? Ah, kaže, ima lanos. Silsila. Silsila. Uglavnom, znači, da shvatite, u čemu je, u čemu je to pojenta? Znači, nema to smisla, jer zašto? Završava priča o hadisima, o senednim lancima sa onim kad zabilježu hadijskim zbirkama poznatim. Poslije toga, nakon toga, nema, nema potrebe više. Završeno je. Ono što je bitno, bilo bitno. I dotle je završeno. Ono što je bilješ, te knjige su raširene, nema više oko, za njih, oko toga jesu zapisane, nije zapisane, pozvan, je li bi mađe, koji bi mađe, otkud njemu da napiše, otkud je, to je priča za malo djecu, znači, završeno. Da se neko dođe, hej, pa ti mađe, ja nisam ja, kaj, ne znam, on nisaj, ne saj, šta je, nisaj ili ne saj, kaj, nisaj, znači žena, ne saj, ne saj. Znači, e, kaže da ravija, svaki ravija u senedu, spojen sened, spojen sened, znači da svaki ravija u senedu je uzeo hadis, prenio, čuo hadis, direktno od ravije prije njega, od početka, znači, tako su uzmali jedno drugo, od početka seneda do kraja seneda, dok nije zabilježen u knjigu, koji je zabilježio od, od, od hadisa. Znači, jedan od drugog su čuli, E sad ovdje nastaje ta pojenta. Koja vrsta čujenja? To je sad to sad detalje. Kako čuo? Da li je čuo, lično čuo? Ili je ili mu je dao napisao na papiru ših zapisan u knjigu hadis jel uslov da je onaj ko je prenosio drugog ko je prio jel uslov da je živio u istom vremenu Naravno da je uslov. Je li uslov da su se sreli, da imaš dokaz da su oni živjeli isto sredini? Ovaj pa se živio u Palestini, u Šamu, ovaj živio tamo negdje u Jemenu. Jer su mogli sresti. Imao dokaz da se oni kad sreli, a prenosi jedan od drugog hadisa. Je li moguće da se sreli? Mora postati dokaz da se sreli. Nije dovoljno da su živjeli isto vrijeme. Mora dokaz da se sreli. Kako mogu prenijeti onih hadis? Ako ga prenio bez susreta, znači kao da mu neko donio papiru napisano i ovaj drugu program, tu ima i prenosi i on kaže čuo od ovog ili prenio od ovog. Mora naglašeno biti u hadisu semi'atu, ahbereni ili ahberena, enbena i tako dalje. Čuo sam. Šta znači čuo sam? Znači čuo glas mu da je to rekao il napisao mi je, eđazeni, dozvolio mi da to prenesem, bilo zapisano, koji je rekao mi ove hadise, možeš ti prenositi, ja se zabilježio od učenjaka do se. E sad ovo, svega što smo imali, to je mora sad ovdje unutar ovog. Kako, na koji način se mogu prenesiti. I odatle dolaze te klizavi tereni, ko je bio ko je bio precizniji, ko je nije precizniji, gdje se dašla greška, nije dašla greška, je li ga sreo, nije ga sreo. Kad ono pričao, hadisma, slavno ti kaže, ovaj prenos kad nije sreo. Prenosi od Omera da je to dobro, nije doživio Omera, uopšte nije živio njegov vrijeme. A prenosi od Omera. Kašmir su umirani i živio njegovo vrijeme. Ili jest, živio njegovo vrijeme, ovaj je živio u jednom kraju svijeta islamske vojne, ovaj na drugom kraju islamske. Imaš dokaz streli, ne imaš dokaz streli. Znači, sad se ovdje otvara polje, znači, mora tih mogući solucija kako su mogli prenijeti jedno drugo. Sve su to naučni, znači, islamski pranci zabilježi. Znači, ovo je ta umjetnost ove vjerije. U hadisma se pokazuje koliko su bili učenjaci pedantni i ured. Koliko, do, do kojih detalja su vodili? ovo, samo sa strane ovog, ovog sretanja, a samo sa strane toga ko je pouzdan, kakav je bio, je li ikad slago? I bilo ono pravilo, jednom kaže ko slaži, više mu se ne vjeruje. Jednom ufati ravio da je slago u nečem. Nema više, kaže. Ko jednom slaži, ko sigurno neće poslije slagati. Znači, do tim je, i sad to mora se poznavati. Ko je pouzdan, to može zabilježiti i prenijeti nama. I onda se desi razilaženje oko nekog ravije. Jel u redu, nije u redu. I to se može desiti. Jer ovo je ljudski dio posla. Dobro, sljedeći šart kaže Adaletu ravi, Adaletu ruvat. Kaže da svaki ravija od, od, od ravija kaže da se, da je se odlikuje svojstvom da je musliman bale gakel, znači musliman punoljetan, pametan, gajru fasik, znači da nije grešnik. Grešnik koji velike grijehe da ne čini. Kaže u gajru mahrumul muru'e, i da nije od oni morue znači uh, ob, da, ne, da ne krši običaj ob, uh, ponašanje kako je običaj praksa u određenom mjestu to je sad mora ovog šta znači ovde da se da, da, da, da prati da, da ne narušava običaj ponašanja u jednom mjestu ovde da nije veliki griješin da ne radi velike grijehe to je da je musliman balik akl to je jasno da muslima puno je tam pametan. E, znači ovdje kad kaže da je da gajr fasik, da nije grešnik, u to ulazi, e, po nekom čancu ulazi mali grijesi i veliki, veliki grijesi jasni ko dan. A da li ulazi veliki grijesi, mali grijesi, da li ne ulazi? Ulazi mali grijesi, a onda ne ulazi, ulazi mali grijesi. Ali kaže da ulazi onda ono što je mekruh, jer svakako nije grijeh. I tako, i tu se otvara polje. E, a onda gajrum uh, e, uh, e, mahrumr mruhe, uh, E, a to znači u stvari da ono što se u određenom mjestu smatra da je ružno, da nije dobro da se radi, ako to je određen ravi, a ravi kaže upitani sporanje. U određenom mjestu hoda bez kape, a svi nose kapu. Nešto kad nije u redu. Svi, svi se e, nosi jednu određenu odjeću, a on tam došao ko, ko neki glumac tam neki, da ne spominjaju da se oblači se kao neki glumac. A svi nosi jednu određenu odjeću gdje se pokriva stidno mjesto na određen način. A on došao kontra. Svi radi ovo, on nešto došao. Svi ima jedan način opođenja unutar ovoga, a on došao nešto naopako. Dođe s nečim neobičnim, nešto, nešto nije u redu kod njega. Znači, do te mjere se gledalo. Znači, da ne narušava neku običajnu praksu. Ova običajna praksa, znači, ne govorimo da mora biti šerijatski. Da mora biti stvari, suneta, vađivo, ne. Dakle, tako u ovoj sredini, tako se ponaša. Znači, da, da, čak s time da ne narušava nešto što je, što je, što je, što je praksa u određenom mjestu, muslimanskom mjestu se misli ovdje. A, pa se onda se ovdje otvara polje toga ko ovdje napravi prekrišaj, da li je time, da li je time došao na stepin da ga neko zbog toga kaže da ga ukori. Radio je to i to, e, prešao je neku granicu. Primjer radi, najveći vam primjer. Ravija ima deve. Da bi privukao devu, ko vara devu, vara će i ovam. I sad kaže, je li ovo prekšaj, nije prekšaj? A poznato prenosi od njeg da tako radi. Da tako radi, viđa nijednom da uradio tako. Je li to sad prekšaj, nije prekšaj? Ide putem, kaže, jede, jede hodajući. Spominjska omahana. Pije stojeći. Pije stojeći. Pije stojeći. Jel haram je pit i jesto jeći? Kako onda ima problem? Znači, ovdje otvaramo polje toga, znači, znači sad kad uđemo ovo, znači opis ti određeni ljudi, šta su nalazili kao neki problem i šta su gledali. Dalje, sljedeći, sljedeći šar kaže dabtu, dabtu rovat. A to je, kaže, mi smo tam pravili, znači, pouzdanost, povjerljivost i tako dalje ravi, da svaki ravija, Znači, kaže, bude tamul ili temamul dapt. Temamul dapt u stvari znači dvije stvari. E, da, da, bude, da bude precizan, pedantan, uredan po pitanju onog što pamti, kaže daptu sadr, daptu sadr znači ono što pamti da bude precizan i pedantan. Kaže daptul kitab i da ono što zapiše, bude 100% sigurno pouzdano da ne da se šta to znači da da znači ono što piše u svojoj knjizi da o svojoj knjizi vodi računa koje piše da ne daje djeci da se igraju da čitaju da dodaju da odnose donose i da kidaju listovi i tako dalje pa više ne zna ko je donio šta je on ko je dopisao ko nije dopisao vodi računa o svojoj knjizi vodi računa daptu kitab, znači u knjizi koje bilježi hadise, on je vodi računa, ne može lako kod njih doći, ne može davati uh, uh, ni učenicima, ni supruzni, ni djeci, nego vodi računa, on je još sve šta je zaveo, kako je zaveo. Znači, jako vodi računa. A ono što pamti, da pamti onako kako je čuo. Ne jedan dan duže kaže, prenose hadis da je došlo tako, što tam kaže, ne znam ili ovako ili onako, pa hop, i sve ovako, sve onako, otprilike, evo kema, kao, i ko što kaže, jel, i tako dalje. I, znači, nije siguran ono što prenosi, nije pouzdan. Znači, njegov hivs sporan. U ove dvije stvari mora biti, znači, vrh preciznosti. I zato kaže Dabturavi, znači da bude precizan, povjerli, pouzdan. Ono što je on zabilježio, zapamtio, to nema delime da je to tako. A ne da kažeš, pa dobro, može, omaklo mu se malo, jel nemojmo ono gledati dlaku u jajetu. Ovdje se gleda dlaka u jajetu. Ovdje nema, znači nema ono da, da može lako, može nako. Sljedeća stvar, ove tri stvari, ajde, on su onaj, mi ćemo doći vam ovdje, govorit ćemo, uh, kad dođe, ovdje nastaju ovi slabiji hadisi, iz ovih stvari. Od ovih stvari, sve što sam navodimo, tu, tu dolaze, onaj, e, dolaze procjepi kaljuge gdje nastaju slabiji hadisi. Kad se spusti sa ovog stepena. Sljedeće kaže, ademo šuzuz, kaže da hadis ne bude šad. Šad znači anomala, izuzetak, nešto nenormalno, nešto oprično, naopako. A u stvari šta znači? Šad znači, kažemo, halefetu sikali men huve eutakminu. Kaže da pouzdan ravija dođe s nečim oprečnim od onog što prenosi pouzdani ravija od njega. A takvih hadisa ima puno. Takvi hadisa imamo puno. Evo naša konkretno danas jedan primjer. Imali smo hadis, radili, radili smo hadise o potiranju po mestvama. To prenose hadis u Mugirat ibn Šubeta. U tom hadisu je došlo da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam potrao svojim rukama po mestvama. Dolazi drugi ravija od hadisa Mugirat ibn Šubeta. Donosi se hadis i prenosi drugi ravija, kaže potrao je po mestvama i po čarapama. I izvoji se jedan ravija, od njih 12 koji prenose od milirati šubeta, dodaje čarape. A oni što su prenijeli da je samo potrebao po, po mestvama, pouzdaniji su od ovog, isto tako je ovaj pouzdan ravija, koji prenosi od milirati šubeta i on je pouzdan. Ali oni dodaju čarape. Ali ovi što su prenijeli samo bez čarapca, pouzdaniji od njega. I onda ovo što je dodato s čarapama, dođe da ima šuzud. To je šad, prima šad hadisa. Izdvojio sam to. Izdvojio sam to nečim, iako ja sam pouzdan ali se izdvojio s nečim. Pa zbog, to je, e, zbog toga što se izdvojio, došla upitnost. Došla upitnost Hadis. To je nemoguće da ovi koji su pozdaniji od njih, njih 12, pola je jači od njih, oni to nisu prenijeli. A pa to je bitna, bitna stvar, nije to tako nebitna stvar. A on došao s tim, iako je on pouzdan, međutim slabiji od njih. Primjer slično toga je ono mrdanje prsta. Prenosi se u hadisu kod muslima po pitanju da se išareti, u vredoslovnom hadisu da bi poslanik sada kane još širu bi isbehi. Kaže, upirao bi prstom, pokazivao bi prstom i šaretio bi. A onda dođe, dođe jedan ravija se, uh, uh, imamo, uh, Zijad ibn Kudame, a u Zijade ibn Kudame, uh, Kudame, pardon, Kudame ibn Zijade, dođe on, Zijade, zato što dodatak ima, baš ima simbolično mu ime sa ovim dodatkom, dođe on, doda na ovaj hadis, وَكَانَ يُحَرِّكُهَا doda dodatak. Svi ravije, oni vredostojni, prenesu, e, i tu imamo preko 10 ravija, prenesu bez mrdanja prsta. A onda taj ravija, koji je poznan ravija inače, on doda da, kaže, kvani i kaže, mrdao bi prstom. I onda sad nastala žiljanač, on je poznan ravija. I ona poznata izraka kod, kod muhadisa kaže a, eh, a, eh, da, da dodatak od pouzdanog ravija je makbul. Znači, zijadetu zijade, dodatak od ravije koji je pouzdan inače, nema slabost u sebi, je makbule. On kaže, nije, jez, nije, kaže, nije makbule, nije privatljivo uvijek. Nego gledamo da li se suprostavi ovima prije. A ovdje se ovaj suprostavi. I odate na izrazilaženje. Znači, šeha Albani, neki učinjaci kažu, ovo je pouzdan ravija, bez ova što je došao nečim dodatkom, ovo što je dodao ne suprostavlja se onom prije, prihvatamo. Drugi kaže, ne. Ne bi ove ravije zostali tu, tako bitno stvar da je, da je mrdu prstom. On to nije spremio, znači nije vjerodostojan to predodan. I odatle nastaje to razilaženje, jel treba mrdat, ne treba mrdat. Šta je pouzdanije, šta nije pouzdanije. Dok ovog, da li je potrebna čarapa, došlo u vjerodostojan hadis ili nije došlo u vjerodostojan hadis. Zbog ovih stvari ovde, zbog ovog šuzuza, znači da neko dođe, pouzdan ravija dođe s nekim dodatkom, a pouzdanije od njeg nisu došli s time. I onda se tretira taj, kod drugih muhadisa se tretira taj, taj dodatak šad. Ša znači ne, neki dodatak u kojima ima normalni, neki, nešto, ne, nešto nije u redu. Kako on došao sam izdvojio s tome? Z, a, e, iz ovoga a, e, zijade to sika. Dodatak pouzdanog ravije. Ako se, ako se dodatak pouzdanog ravije oprećam pouzdanijim ravijama, onda je to šaz. I onda nastaje ovaj problem. Takvi primjer je mnogo. A vraća se na konkretne mesele. <clears throat> I e, peta stvar, Peta stvar kaže ella ikune hadis ma'lun eh, ademo ila da hadis nema ila u sebe. Nema ila ila znači bolest, znači varas znači alil bolestan. Kaže ademo ila da nema nekakvu bolest. Kakvu bolest u stvari misli se? Kaže ima neku skrivenu mahanu. Znači mahano aib hafi, skrivenu mahanu ima. Kako skriveno? Kako može biti skrivena bola? A to znači skrivenu mahanu. Znači da je vanjsko, uh, vanština hadisa sva u redu pouzdane ravije, spona, spojen lanac prenosilaca, po, pouzdane ravije, spojen lanac prenosilaca, uh, znači i, uh, i pravjerne su ravije, nema šuzuda, nema ništa. Međutim, ima neka skrivena mahana. Otkud dolazi ta skrivena mahana? I na, a to u skrivenu mahanu uglavnom imamo poznate e, muhadise, učenjake koji su bili specijaliste za skrivene mahane u hadisma. I, i, na, i oni su ukazali da u tom tom hadisu ima problema. Došao je s te strane. Vanština ovo neko kad dođe, ovako mi danas kad bi izučali te hadise, kad bi ono, s ono malo naših znanja što imamo, koje bi smatrali da je veliko znanje, i analiziramo mi, vanština hadisa je bombona, što kaže, sto, sto po sve u redu. Međutim, dođe, dođe Buharija i uh, Abdurrahman ibn Abdurrahman Mehdi, uh, uh, ovaj, ibn Ma'in, dođu, kaže, ima Mahan skriveno. Ima Mahmed, kaže, ima nešto, nije u redu. Mm. E sad to, kako oni znaju do čega dođe, e to je sad nauka. Kako oni znaju da ima tkiveno mahna? Na osnovu čega? Na osnovu ti detalja vezano za ravije. Odakle je to došlo? Kako je to došlo? Što ima tu mahanu? Šta je tu skrivena ta mahana? E, iako vanština hadisa ukazuje da hadis 100% u redu. Ima određeni nešto, ništo nije u redu hadisu. Ta mahana se može održavati na sened lanac prenosilaca, oni ljudi koji idu, koji, koji su spomenuti, može se odnačati na tekst hadisa. Skrivena mahana može biti tekstu hadisa. Da u hadisu dođe iko hadis, znači sve u redu, hadis govori o temi, kao, kao, kao. međutim dođe s nečim samo razumijevanje tog s čime je došlo, kaže, ovo, ovo, ovo je tekst nekako, ne ide nikako. Ne, ne slaži se drugim šredskim tekstovima. Ili unutar lanca prenostavaca, kao da je našteljeno da lanac prenostavaca u redu. Većuni znači, kad se analizira tamo otvori, kad u hadistu znaju stručnjaci, vidi nešto je tu, ima nešto što neštima i otkriju tu mahanu, on to pojasne, naravno, te skriveni mahanu, on pojasne. I ne mora znaći da se ti skriveni mahana svi slažu. Šeha Albani često se znao, često znao mnogi hadise, ocijenti vjerodosim privatljivi i kaže ono što spomenuli da ima skriveni mahanu, kaže lem jav herlena, nije, nije, kaže, nije se pokazalo da je to baš tako. Ne znam, ne, ne, ne prihvatam to. Ide dalje. Dok, recimo, prvi učenjaci kažu ovaj hadis se ne uzma. Ima, ima, ima skrivenu mahanu. Eto, skrivena mahana je klasičan hadis, ono što spominjali smo već, da, da mi je rekao neki, da sjetim neko koji to smo spominjali. Hadis da je poslanik, eh, da je poslanik sallallahu sallam, kaže kada bi, kada bi ušao i da dehale hala neza hatemehu, kada bi ušao u WC, u halu, kaže skinuo bi svoj prsten. Tako, hadis dokaz da treba skidati prse na kojim ima spomenuti Allahovo ime. Kaže Nesaj, Munker, Daif. Ima skrivnu mahanu. Nije u redu nikako, što? Pa, toliko prilika, pa znam, nosu stalno prstom sa sobom. Nigdje, jednom hadisu, nigdje nije spomenuo, sa njima sahabi, niko nije spomenuo, nigdje da je skidao svoj prsten. I onda dođe u slabom hadisu, slab ravi, a ima i on kaže skinuo je prsten. Izvoji se, slab, kad se slab ravija izvoji s nečim što toliko prilika bilo, da se opiše njegovo stanje, niko nije to spomenuo. Uglavnom ocijenu da ima tu, znači ima tu slabost u tom hadisu. Dolazi s ravije, i, a ovdje hadis znači, ima slabost sa strane ravije, a ima još sa, sa strane znači, skriveno, znači nešto, došao je s nečim oprečnim, što je znači, poznato, što je inače poznato u u iznosu drugih hadisa da to nije da toliko često se ponavlja a nije bilo spomenuto. Uglavnom, da ćemo primjer doći na primjer kad budem govorio o skivenim mahana, doći na primjer tih hadisa koji ima skivene mahane. Na onda ćeš reći pa dobro da mi da mi saberemo te hadise što ima skivene mahane naučimo i već to ove sabere što imaju što imaju šuzuz, imaju to i naučimo te ostalo znači u redu. Ne, ne ide to tako kao što et, ako vidite da učenjaci da ima veliko se različit kod toga, koji su hadisi motivatori, da nabroji koji su motivatori i debelo se različit kod toga, a to bi bak, trebalo biti toliko jasno, motivatori, hadisi, na način kako su ga opisali, kako treba, znači tu makar tu jasno, jel, saberi ima 300, 300, 100, 100, ali ima i zabilježimo i zaučimo zapamtimo. I to, kaže, tem je onaj koji je pokušavao da to sabere, nije naš, ne, ne može se sabrati motivatori hadisi. Čuj, ne može sabrati hadisi. Zato što to traži truda i džuhda i, i štihade pojedinca za tebe je mutevatir, po meni ovo što došlo ne može biti mutevatir, nego sve tu slaba, ništa. I tako, znači ima tu udjela ljudskog, ljudskog udjela, truda, e, da neće do neč, neko do nečeg dođe i njegova ocjena, a neko drugi kaže, men, po meni to nije tako. E tako i ovim stvarima ovdje. Pošto je ovo nauka koja, koja je došla od ljudi, sklona je tome da se raziđu odim stvarima. I ako se raziđu, onda tek nastaje znači, tu završlama. I to već mora, to već... A sve je to nauka, sve je to znanje. Sve to znanje koje treba na uško izučavali. I zato s pravom se kaže za, da, eh, eh, da ove, muhadise, islamske, eh, islamske učenjake iz oblasti hadisa, da su to bili ljudi, znači, da, da je to nauka eh, koji niko nije razvio su muslimani, da takav način, pedantan, uredan, da se prenose vijesti, obajeci, obaještavanje stanja od osoba koji su prenosile i da se, da se sve to vodi tako uredno, tako pedantno i uredno i da se na kraju može reći za odredni hadis na kojim je stepenu, na kojim stepenu kakav je, na osnovu ravija, prenostavaca, riječi, detalja koji su prenosili, to je, to je zasad nevratna stvar što, da takav način da se stvari prenesu do nas, dan danas da ima to zabilježeno knjigama i da imaju posebne knjige zabilježene same ravije, njihov život, njihov, i da to neko još sve nauči, da zna na pamet, ne, pas, mi se borimo oko toga da naučimo tekst hadisa, ali tako, slomit smo se ovdje da naučimo tekst hadisa. Nauka je ovdje da naučiš ono što je bilo do teksta hadisa. Tu je belaj. Tu nas je bila, kako je preneseno, ko su te ravio, kojim knjigama, ko je šta o njima rekao, da bi ti znao je spoznan i spoznan. Tu je tek, tu dek dolazi pravo, pravo znanje. Znanje iz nauke hadisa. A ovo, ovo naučiš tekst hadisa, e tu dolazi sad oblast ovog, ako je, ako je vjerodostojan, dolazi oblast razumijevanja tog hadisa. Ne mora znači, mnogi koji prenosili hadis, koji bili mu hadisi, nisu bili toliko dovoljno jaki u fiku razumijevanju hadisa. Onaj koji spojio je fik hadisa i, i nauku hadisa, spojio je dvi nauke, dva nijameta. Ima i takvi učenjaka. A mnogi nisu to na tom stepenu. Uglavnom ovo je znači e, ovo s ovim tek uranjem jedno ovaj mora, al ne sufijsko mora, nego naučno pravo mora. Smane kallahu ne dank ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu